Hoswe, Kabanata 18 Matapos nilang sakupin ang lupaing iyon, ang buong Israel ay nagtipon sa Shilo at itinayo roon ang toldang tipanan. Pitong lipi ni Israel ang hindi pa tumatanggap ng kanilang kaparte sa lupain. Kaya sinabi sa kanila ni Hoswe, Kailan pa ninyo sasakupin ang lupaing ibinigay sa inyo ni Yahweh, ang Diyos ng inyong mga ninuno? Pumili kayo ng tatlong lalaki sa bawat lipi. Lilibutin nila ang buong lupain upang gumawa ng plano sa paghahati nito para sa kanila. Pagbalik nila, hahatiin sa pito ang buong lupain. Ngunit, hindi magagalaw ang bahagi ni Huda sa timog ni ang bahagi ni Jose sa hilaga. Gagawa kayo ng plano at ilalagay roon ang kanikanilang hangganan Ibibigay sa akin ang plano at gagawin kong palabunutan ayon sa utos ni Yahweh. Hindi tatanggap ng bahagi ang mga Levita sapagkat ang bahagi nila'y ang paglilingkod kay Yahweh bilang mga pare. Ang mga lipi naman ni Nagad at Ruben at ang kalahati ng lipi ni Manases ay matatag na sa lupaing ibinigay sa kanila ni Moises sa ibayo ng Hordan. Nang humarap sa kanya ang mga napili, sinabi sa kanila ni Josue, Lumakad na kayo at tingnan ninyo ang lupain. Gumawa kayo ng ulat at ibigay sa akin sa inyong pagbabalik. Ako ang gagawa ng palabunutan dito sa Shilo para sa inyo, ayon sa utos ni Yahweh. Sinuri nga nila ang buong lupain at hinati sa pito itinala nila ang mga lunsod at bayang saklaw ng bawat bahagi. Pagkatapos, bumalik sila kay Josue sa Shilo. Ginawa nga ni Josue ang palabunutan ayon sa utos ni Yahweh. At sa pamamagitan nito'y binigyan niya ang bawat lipi ng kanikanilang kaparte sa lupain. Nasa pagitan ng lupain ng lipi ni Huda at ni Jose, ang lupaing napapunta sa mga angkan ng lipi ni Benjamin. Sa Hilaga, ang hangganan nito'y nagsimula sa Ilog Hordan, umahon sa Hilaga ng Jericho, napakanluran sa Kaburulan, at nagtapos sa ilang ng Beth Aven. Buhat dito'y nagtungo sa gulod sa gawing timog ng Luz na tinatawag na Bethel. Nagtuloy sa Atarot Adar na nasa kabundukan sa timog ng Beth horong ibaba. Buhat naman sa kanluran ng bundok na nasa timog ng Beth Horon ay lumiko papuntang timog at nagtapos sa lunsod ng Baal na ngayon tinatawag na lunsod ng Jerim, isang lunsod ng lipi ni Huda. Ito ang hangganan sa kanluran. Sa timog, ang hangganan ng lupaing ito'y nagsimula sa gilid ng lunsod ng Jerim at nagtapos sa batisan ng Neftoa. Lumusong patungo sa paanan ng bundok na nasa silangan ng libis ng Ben hinom at hilaga ng libis ng Rephaim. Tinahak ang libis ng Ben hinom na nasa timog ng bundok ng mga Jebuseo at nagtuloy sa En Rogel. Buhat dito'y lumusong pahilaga patungo sa En Shemes nagtuloy ng gelilot na nasa tapat ng tawiran ng Adumim at lumusong sa bato ni Bohan na anak ni Ruben. Dumaan sa hilagang gulod ng bundok ng Beth Araba at lumusong sa Araba. Dumaan sa hilaga ng bundok ng Beth Hogla at nagtapos sa pinagtagpuan ng dagat na patay at ng ilog Hordan. Ito ang hangganan sa timog. Ang ilog Hordan naman ang hangganan sa gawing silangan. Ito ang mga hangganan ng lupaing napapunta sa lipi ni Benjamin. Ang mga lungsod na napapunta sa lipi ni Benjamin ay ang Jericho, Beth Hogla at Emek Kasis, Beth Araba, Zemaraim at Bethel, Avim, Para at Ofra, Kefar Amoni Ofni at Geba, labindalawang lunsod kasama ang mga nayon sa paligid, kasama rin ang Gibeon, Rama at Birot, Mizpa, Sephira at Moza, Requem, Irpil at Tarala, Zelak, Elef at Jebus o Jerusalem, Gibeat at lunsod ng Jearim, labing apat na lunsod kasama ang kanilang mga nayon. Ito ang bahagi ni Benjamin ayon sa kani kanilang mga angkan.